Првиот стих што очитавме беше Филипијаните 2.13, односно него прочита сестра Зорица. <clears throat> Кажав дека еден од клучните за вечерва, за темата што имам вечерва, само ако да се подсетиме. Го спомнав веќе пак Стокхолмскиот синдром, оние кои што бевте минатиот пат, може да се подсетиме. Именуване како Стокхолмски по настанот оној грабиш на банка кој што се случил на 23 август 73 во Стокхолм, каде шест дена ограбувачите држале во заложниство четворица вработени од банката. И се се зарушило фала на Господа добро, но она што зачудило било однесувањето на киднапираните после откако нели овие биле приведени од полицијата, ги гушкале, ги бакнувале своите киднапери не сакале да сведочат против нив на суд, па дури ги подигнале фонд, собирале пари во нивна одбрана. Да, тоа е тој стокхолмски синдром, кога жртвата а, се приклонува, има симпатии кон својот непријател, кон својот киднапер и често пати станува лојална. И видовме дека тој синдром во една духовна смисла и не е нешто многу редок, иако психолозите може вела дека е редок. <clears throat> Затоа што ние по природа сме чии пријатели, а чии непријатели. Еден вајд вели, што Мадам и Ева паднале, сгрешиле, тие веќе ја добиле онаа природа, по природа биле исти како и паднатите ангели, просто демоните. Нема разлика. И затоа, уште во првата книга, во Битие, во третата глава, веднаш после падот, Господ дава едно големо ветување и едно, една вистина. Јас, вели, во 3.15, ќе поставам непријателство меѓу тебе и жената. И вели на змијата. И помеѓу твоето семе и низиното семе. Чи, значи, по природа, ние во падната грешна природа сме пријатели со гјавот еден, може да звучи однака малку грубо, меѓутоа еден проповедник Џон Гросбол, ја не го знае, а, мислам нека тоа беше проповед што ја држаше баш во Шведска, доека таму бев, а, кажа, обично знаеме да кажем, вика, кога, ете, ќе дојде дете на свет, бебенце, и знаеме да кажеме мало ангелче, иди го како ангелче, а <laughs> тој кажа, вика, поточно да кажеме, како демонче, <laughs> затоа што по природа е, е так, так, таков човекот уште од самото раѓање, да, во грешна природа. Да, сладко е како ангелче, нели, во таа смисла, секој мало существо, не само па камо нели бебе. Меѓутоа, ние по природа сме такви пријатели со гјаволот и Бог морал надприродно да стави непријателство Значи, Штокхолмскиот синдром е ситуација кога едноставно од тебе те има и не мора ни да те држи како врзан, затоа што ти сметаш дека си окей, дека си слободен, дека живееш слободно, иако не си, иако си под негова контрола, ти се допаѓа гревот во кој што живееш, си се навикнал, убаво ти е така и не сакаш поинако. Не сакаш а Бог со сила никога не тера. Сега имаме една малку по-поволна ситуација, можеме да кажем, иако ќе видиме дека всушност и двете овие ситуации се подеднакво лоши, затоа што подеднакво водат кон неуспех и за двете лекот е еден те ист. Значи, оваа втора, да кажам под наводници, по-поволна ситуација е кога сакаш да го победиш гревот, ама не ти иде. Значи, видовме, кај Стоколскиот синдром е не сакаш, едноставно си заведен, сметаш дека се е окей. Okay. А оваа ситуација е кога ти сакаш, ама не ти иде. Ајде да отвориме сега во Римјаните седма глава. <clears throat> Порано одамна секам сме ја проучувале, нема нешто многу во детали да ја проучуваме, меѓутоа овде го имаме токму тој опис на човек кој што сака, ама не може. Интересно од памти век уште откако Павле напишал ова послание и оваа глава, поготово имало многу дебати и толкувања околу, конкретно околу оваа глава. И знаете, на прашањето каков човек е опишен во седмата глава Римјаните, имало две така главни опции и мислења. Првото, првото мислење било дека станува збор за необратен човек, односно човек во светот, ево познава Христа, И по природа тој е Божи непријател, нели, како што веќе кажавме. Тоа е првата опција. Втората опција е дека станува збор за обратен човек, кој што го запознал Христа, а Ернонама сваќа со текот на времето, сваќа дека не е можно да го победи гревот. И двете доста опасни мислења, но меѓутоа и двете мислења се многу лесно а, Значи, може, многу му лесно да ги а, побиеме. Не држат вода, односно. Еве, првото. Значи, првото мислење е дека стану збор за необратен човек. Човек во светот. Него не познава Христ. Еве, да се замислиме ние, за полесно да, може би, разбереме ние во поранешниот наш живот, доека сме биле во светот. И еве да читаме, да речеме, седми стих од, од седмата глава Римјаните, да не ја читаме цела, односно, отошно сакав од седмиот стих па до крајот, ама, ајде, еве, горе-долу и, и ги разгледаме скоро сите тие стихови. Седмиот стих вели, Павле вели овде, и така што да речеме, дали е законот грев, далеко од тоа. Сепак јас го запознав гревот само преку законот, Зошто не би ја запознал страстната желба, ако законот не рече, не ке пожелуваш? Сте поставувале некои вакви прашања вие во светот дека сте биле? Сте го познавале законот, сте биле толку засекирани, односно сте, сте се гледале себе како грешници? Може би, не, факт е дека кај секој од нас, во зависност од а што воспитување и ред други работи, значи совеста некојаш нели ки ни преработи, па ова не е добро, па меѓутоа не сме го познавале ние законот. Не сме познавале многу нешта ја откако а, го запознав законот, го запознав и Христа нели пред се, јас сватив дека многу работи што сум ги правил не биле во ред. Вопшто не сум не бил свесен. Чи значи, вопшто не одговара ваква една изјава за човек кој што е таму во светот. Еве следниот стих, 12 стих. Зато, затоа законот е свет, а и заповедта е света и праведна и добра. Значи, ние сме го не познавале законот, а камо ли да го прогласиме за свет, за праведен, за добра. Дојка сме биле во светот. За нас тоа што друго било свето. Може би за постарите генерации, оние кои што И јас фатив нешто, тоа свет беше можеби другар од Тито. <laughs> Мислам, барем така ни го прикажува, тоа обшество беше такво. Но не е секако законот. 14 стих, што ни вели 14 стих, вели Зашто знаеме дека законот е духовен, а јас сум телесен, продаден под греот. Кој од нас во светот сметал дека е телесен? И кој од нас го признавал законот како духовен? Кој всушност од нас, може би, воопшто ги разбирал тие термини и тие, таа разграниченост духовен, телесен? Ништо од тоа не сме познавале ние. Сме го терале животот како што денеска цел свет го тера. Она што телото ти бара, она што очите ти сакаат, што ти гледаат, тоа. 18-19 стих да речеме. Имено јас знам дека никакво добро не живее во мене, односно во моето тело, зашто желба за добро има во мене, но не и сила да го правам тоа. Зашто не го правам доброто што го сакам, туку го правам злото што не го сакам. Ка, зарем ова одговара на човекот светот? <laughs> Зарем тој воопшто има некаква борба во оваа смисла? Секако дека не. И дори замисли си човек во светот да каже јас знам дека во мене не живее ништо добро. Напротив, сите сме се правиле кој од кој е подобар, кој од кој е пофин, и така натаму, и така натаму. 22 стик, например. Вистина со мојот внатрешен човек наоѓам наслада во Божиот закон. Ево, опак, во воопшто не одговара. Кој од нас наоѓал наслада во Божиот закон? Значи, ние не сме го ни познавале законот. Да, е, јас како што ви кажав, мајка ми ме учила, не кради, не лажи, не... И, ама не сум го знаел тоа дека е некој дел од некој закон таму. Едноставно, ете, тоа е тоа, дел од воспитувањето, значи да бидеш фин, добар, да не си имаш работа со полиција, со, со други работи, да не запаѓаш во незгоди и така натаму. Значи, воопшто не држи првата теза и многу лесно може да се побие. Втората, дали овде станува збор за обратен човек, Ама ете кој што во текот на својот духовен живот сватил дека не е можно да го победи гревот. Што нели тоа доминира токму во седмата глава на Римјаните. Ајде да видиме 14 стих. Пак го взимаме. Вели таму Павле, значи што кажува? Јас сум телесен. Вели, јас сум телесен, а Значи, седмата глава не е изолирана од шестата и осмата, да речеме се, то тоа е во контекст еден ист муавет. Во осмата глава на Римените, седмиот стих, Павле што ќе каже? Истиот тој. Зошто мудрувањето на телото е непријателство против Божиот закон, бидејќи не му се покорува на Божиот закон, ниту пак може. И па дали ова е обратен човек? Човек кој што вели, јас сум телесен. А истиот тој Павле, кој што е напишал 7 глава, е напишал и 8 глава. Овде сосема го вели. Продаден под греф во истиот стих. Значи, подолу ако читаме, зашто знаеме дека законот е духовен, јас сум телесен продаден под греф. Продаден под греф, тоа е обратен човек. Истиот Павле, во шестата глава, значи предходната глава, во 18 стих, ќе ќе каже следниве зборови. Па така, ослободени од гревот, станавме слуги на правдата. Кој е овде обратениот? <laughs> Едно со друго не иде. Значи, дали сме продадени под грев, дали сме робови на гревот, или, сме, или пак сме слободни од гревот? Значи, не оди. Не одговара. Или онаа цела борба што е запишена овде, значи, јас сакам, ама немам сили, не можам, сакам да правам добро, меѓутоа го правам зло, тоа е гревот во мене што е го прави злото и така натаму, така натаму. Рефразирам, таа борба се случува кај овој човек во седма глава, а истиот Павле во четвртиот стиг од осмата глава вели па праведноста што законот ја бара да се исполни во нас. Како? Како ќе се исполни праведноста во нас? Праведноста што законот ја бара. Како тоа ние го држиме законот? а оваму паднеме, станеме, паднеме, станеме, односно сахаме, ама не можеме. Значи не станува збор за човек што е обратен далеко од тоа. Или заробен под гревот, 23 стих, како го читаме, вели, но гледам друг закон во моите членови, кој војува против законот на мојот ум, и ме заробува од законот на гревот. Заробен, истиот Павле, во 22 стих од 6 глава, вели, Но сега, откако сте ослободени од гревот, или може да редиме тука стихови, да речеме Второ послание до Коринјаните 10.5. Исто Павлови стихови. Второ послание до Коринјаните 10.5. Чи значи, сега видовме неколку стиха во контекст, во самата книга на римјаните, но еве и малку пошироко, второ послание до Кријаните 10.5 вели па ги рушиме мудрувањата и секое превознесување што се крева против познавањето на Бога и ја поробуваме секоја мисла за послушност на Христа. Тоа е она што одговара на обратен човек, а не може да мислиме дека Павле <clears throat> да демек сакал да престане да пцуе, ама не може. Сакал да престане да колне, ама не може. Не, вели, истиот тој Павле секоја мисла ја ставаме ја поробуваме под Христ. Или Филипијаните 4.13, многу познатиот, омилениот мој стих, што вели, се можам преку Христа кој ми дава сила. Меќе тоа гледаме дека човекот во 7 глава Римјаните не може. Самиот признава дека не може. Или Ефесијаните 3.20. Односно, Ефесијаните 4 глава ќе читаме не мора сите да ги прочитаме, Ефицијаните 4 глава, 23 24. И да се обновувате во духот на својот ум, и да се облечете во новиот човек кој е создаден според Бога во правдата и светоста на вистината. Или <clears throat> познатиот стих во второ послание на Коринјаните И така, ако е некој во Христа, тоа е ново создание, старото помене, ете, се стана ново. Оне кој што е во Христа, оне кој што е обратен е ново создание. И тој може преку Христа се. Значи, не вреди и многу лесно може да се и оваа втора опција. И заклучивме дека нити човекот опишен во времејаните 7 глава е необратен, некој од светот, ниту пак е обратен. Сеја, Кое? Што е? Постои ли некоја трета опција? Да, некои од раните реформатори ја застапувале, меѓу кои Весли, еден од нив. Тој е човек, поточно овде, во конкретниот случај, е евреин, кој што сака да ја твори Божјата воља, ама без Христа. И се соочува со ваков проблем. Не може. Односно, Павле си го опишува своето лично искуство поранешно. Посланијето го пишува подосно, како е обратен. Меѓутоа, затоа изборува во прво лице еднина, јас, јас, јас често пати се спомнува. Та, а, и кулминира сета целата оваа ситуација во 24 стих. Што вели Павле овде? Беден човек сум јас. Нанапред вели. Потоа додава, кој ќе ме спаси од оваа смртно тело? Овој израз беден се среќа уште само на едно место во Новиот Завет и тоа знаете ли каде? Откровение 3.17. Лаодикеецот кој што смета дека е богат, а уствари е беден, наистина бедна ваква состојба, ситуација, че тоа е еден, сушност, човек кој што е легалист, се обидува самиот да победи, самиот да извојува победа над гревот, и тоа не може, без Христа не може. Тоа било Павлово искуство, знаеме што вели во Филипјаните, откако се сретнал со Христа, откако го прифатил Христа со сето свое срце, колку се сменил за 180 степени и сето она што било порано, иеко се сметал за безпрекорен, значи безгрешен, се сметал по, за ѓубре. Е, одговорот на прашањето за каков човек станал збор овде во 7 глава Римјаните е во 25 стих, односно 26 од Но, еве, ќе почитаме 25 од кој што на некој начин Павле како да прави тука една дигресија. Значи, зборува за неможност, за немокита, за да во 25 ти стих всушност го даде и одговор, меѓутоа, ние одговор ќе прочитаме на на друго место, а, многу посилен е таму, појасен. 25 ти стих вели, му благодарам на Бога преку Исуса Христа нашиот Господ. Чи значи, не можам, не можам, не можам, кој ќе ме спаси мене од ова смртно тело, беден човек сум јас, и вели, му благодарам на Бога преку Исуса Христа. И сега 26 стих е клучниот, за да сватиме за каков човек, каков човек е опишен во 7 глава Римејата. Што е ли 26 стих? Јас ја опрочитам целио да видам дали вие ќе го фатите оној клучен зборов. И така јас самиот сумот му служам на Божиот закон, а со делото на законот на гревот. Кој е клучниот збор овде? два збора се. И така јас самиот, сумот му служам на Божиот закон, значи сумот му служам на Божиот закон, ама со телото на законот на гревот. И затоа не можам. Јас самиот е клучот. Тоа е човекот кој што јас самиот, значи тој самиот се обидува без Христа. Така ние самите, додека се обидуваме ние самите, ние со умот му служиме на Божиот закон, ама со телото на законот на грео, телесата не влече на друга страна. И паѓаме и не можеме. Значи, решението за стокхомскиот синдром е во Христа, како што е решението за овој синдром или проблем, како ќе го наречеме, е повторно во Христа и тоа токму во оној стих што Зорица го прочита. Филипјаните 2.13. Ајде да се подсетиме на стихот. Послание на Филипјаните 2.13. Да се подсетиме. Оно што го има стокомскиот синдром не сака, вопшто не сака. Не му смета на него гревот оне во окови, иако не е врзан, ама е во окови, затоа што симпатизира својот киднапер. А овој човек Легалистот сака, ама не може. Значи, решението и за оној што не сака, а и за оној кој што сака, а не може, е во Христа, и тоа токму во Филипијаните 2.13 најасно го гледаме. Што вели стикото што еднаш да го повториме? Зашто Бог е оној кој што действува и да сакате, и да постапувате според неговата воја. Ако не сакате, не дека со сила ке ве натре, меѓутоа тој действува, делува во вас, во вашиот живот, на свој начин. Може би некојаш како, осеќавате минатиот пат, како таму во Амос, како делувал врз израелскиот народ. Ќе пушти дош на еден град, на други два нема да пушти, па овие од тој град треба да одат таму да пијат вода, па вика нема ни да не се напијат. Па суша три месеци пред жетвата. Значи, дури и такви методи. Господ има начин како да, да не натера да присакаме. Значи, има начин како да не привлече дури некој што со такви методи. За жал, тоа ете, ако сме малку по-тврдоглави, ќе се обиде на тој начин. Значи, тој действува во нас и да сакаме, и да постапуваме според неговата воја. Значи, да можеме, а можеме со Христа, се, кој што ни дава сила. Решението е само во Христа. Нека му е слава на Господа. Јас толку имам за вечерва да ја поштедам малку од оваа жештина,